aí, Gustavo Beats. Oh. Que beat é esse, hein, filho? Tipo babazinho, estilo babão. Pega, filho. Ó, Já diz, já desde cedo, já desce, trova e quica. Já diz, já desde cedo, é experiente especialista. Pode ligar, manda mensagem, eu sei que você tá afim. Eu mesma já disse, não corre atrás de mim. Eu mesma já disse, não corre atrás de mim. Já disse que tu não arruma nada. Já disse <laughs> que tu não arruma nada. Já de é uma novinha treinada. Já de é uma novinha treinada. Ó, oh, já de é uma novinha treinada. Jade é uma novinha treinada. E aí, Jade, tudo bem? Meu nome é Jafar. Só que você não pode dizer pra mim que eu não arrumo nada, não. Porque eu já faz zica, já faz gostoso, já faz de novo. Entendeu? Já, já fabuloso. Tá já falou que é criminoso, faz gostoso. Já faz de novo. Já fabuloso. Tá já falou que é crime, já faz gostoso já faz de novo, entendeu? Já fabuloso, já falou que é criminoso. desde cedo, já desce trova e quica. Já é de já desde cedo, é experiente especialista. Pode ligar, manda mensagem, eu sei que você tá afim. Eu mesma já disse, não corre atrás de mim. Eu mesma já disse, não corre atrás de mim. Já disse que tu não arruma nada. Já disse <laughs> que tu não arruma nada. Já de é uma novinha treinada de é uma novinha treinada. Ó, oh, de é uma novinha treinada. de é uma novinha treinada. E aí, Jade, tudo bem? Meu nome é Jafar. Só que você não pode dizer pra mim que eu não arrumo nada, não eu já faz zica, já faz gostoso, já faz de novo, entendeu? Já, já fabuloso, já falou que é criminoso, faz gostoso, já faz de novo. Já fabuloso, já falou que é crime, já faz gostoso, já faz de novo, entendeu? Já fabuloso, já falou que é criminoso.